dersi Pratik Allah'tan Evet en son Musammet Rahimahullah'ın şu ibarelerinde kalmıştık وأنواع العبادة التي أمر الله بها اللهم فمتي بعض الشيطين إسلام نمان الإحسان من هذا النهر منه الدعاء دعاء والخوف والخوف والرجاء والتوكل والرهبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستغاثة والاستعاذة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها بقصد Şimdi kim Elif Rahimahullah kişi öğrenmesi gereken bazı şeyleri zikrettikten sonra Allah Azze ve Celle şirk koşulmasında vesaire bunlardan bahsettikten sonra makama uygun olarak bir siyahla devam etsin öyle ne ibadet çeşitleri çünkü kişinin aklına olur ki ilk soru şu gelir Allah'tan başkasına eğer ibadet yapılmayacaksa bu ibadet nedir? nelerdir? ne tür şey şeylerdir, şeylerdir ibadet? Lillahi sanki bu soruya binaen müellif rahimallah ve ki enval ibadetindeki emarallah diyor Allah'ın zikrettiği ibadet çeşitleri şunlardır Şimdi biz en son derste duayı anlattık, havfu anlattık, korku ve reca ummatını anlattık, tevekkülü anlattık, rahmet etmeyi anlattık, rahbeyi anlattık Sonra en son dedik ki nerede kaldık? Huşu'da kaldık şimdi şöyle yapmayacağız inşallah şu anda itibaren biraz daha farklı olacak dedik ya müellif rahimallah bu ibadet sistemi hissettikten sonra hepsini tek tek delillendirecek delilleri anlatmaya başlayacak bu kısımdan sonra o yüzden delilleri anlatmaya başladığı andan itibaren geri kalan o huşudur, haşudur, inabe, istihane, istihrafa bunlar falan kaldı onlar anlatacak gönülleri babamlarının düşünceleri Allah'a şahit o yüzden fazla kısa manalar öğretmek için ve hoşu hoşu huşu içinde olmak mağarası onu anlatacaksın Haşya, korkmak ama anlatacak halkla arasında fark var ve inade yönelmek dönüş yapmak bunu anlatacağım ve istiane yardım istemek والاستغاثة سنة سنة والاستعاذة ما يسمى ما يسمى فرقها والذبح قربان كسر والنذر على قدم وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كله ve Allah'ın diğer emrettiği bütün ibadetler şimdi burada bir elif sayalım kaç taneden bahsetti kaç tane yani İslam iman İslam'dan sonra kaç tanesinden bahsetti birincisi kalkı ikincisi reca üç tevekül dört rahma beş rahbe altı kuşu yedi haşya sekiz inabe dokuz istiane on istigate on bir istiane on iki zebeh 13 13 tane çıkıyor şimdi bu ibadet çeşitlerini zikrettikten sonra bakımda olacak şimdi bunları tek tek delillendirmeye geldik o yüzden bu zikrettiği 13 tanenin en başından başlayarak edip delillendirmeye başlıyor artık bunların ibadet olduğunu yalnız Allah Azze ve Celle ve Hamatı ve zaten müellif yani bunun naslarla ayet olduğunu şey tek tek bunların ibadet olduğunu ispat edildikten sonra zaten artık Allah'tan gayrısına sarf etmenin şirk olduğuna dair delilleri sunmasına gerek ne zaman ki herhangi bir şey Allah Azze ve Celle ibadet olduğu o zaman zaten nedir? Onu Allah'tan gayrısına yapmak bir şirk bunu Elif Rahimallah bunları bölümden diyor ki ve bölüyle kavluhu sahabe Elif devam ediyor diyor ki bunların bölüyle yani ben size bu kadar ibadet kaldım bunların bölüyle sıra bunlardan ilk olan duvarı kastırıyor diyor ki Rahimallah ve emmel mesajide lillahi felâ tebi'ûma Allahu ahada mescitler Allah'ındır onunla beraber başkasına onunla beraber hangi bir kişiye ne yapmayın dua e, dua etmeyin dua etmeyin şimdi dua ibadet olduğu için otomatikman sanki bu ayet ne oluyor dolayısıyla فَلَا تَعْبُدُوا مَا اللّٰهِ اَحَدًا Allah'la beraber başkasını dua etmeyin yani Allah'la beraber başkasını ibadet etmeyin Allah'la beraber başkasını ibadet etmeyin dikkat et Mümdünillah başka ayetlerde var Mümdünillah şeklinde Allah'tan gayrısı dikkat et bakın bu ayette Allah'tan gayrısını vermek Allah'la beraber bugün mesela bazı insanların Allah'tan gayrısını yardım isteyen bazı insanların iddia ettiği diyorlar ki biz Allah'ı bırakmıyoruz bunlar Allah'ın veri dostlarıdır veri kullarıdır biz bundan dolayı Allah, Allah'tan gayrı bunları bunlardan dua istemiyoruz yani Allah'ı bırakıp da bunları önermiyoruz bilakis bunlar Allah'ın kulları olduğu için bunlarla beraber ne yapıyoruz Allah'a yöneliyoruz bunlardan da istiyoruz çünkü Allah bunlara ne yapmıştır tasarruf gücü vermiştir kainatlara bu tasarruf gücünden biz de faydalanma adamını faydalanmak için bunlardan ne yapıyoruz istiyoruz ancak işte bu ayet bunlara buyuruyor ki bu ennel mesajide billahi felâfı ve emme Allah'a haram eşitler Allah'ındır şimdi burada bunu anlattık biz ilk derslerde onların mesajlarıyla mescitler Allah'ındır lafızından akıl yani ne demek onlar kim salavat da kastırılabilir yani namaz mekanları ki bu nereye kalsar bütün yeryüzü cüelet liyal ardı mesciden ne katıran Ebu Hasan'ın buyruğu Bukhari Müslüm'ün yeryüzü banını toprak yeryüzü banını mescit ve konmuş kılmış o yüzden burada mescitler Allah'ın dediğinde emel mesajı dediğinde mescitler Allah'ın dediğinde yani namaz mekanında ve alimler diyorlar ki bazı tahsik oluyor diyorlar ki işin tahsiki boyutunu indirmemiz lazım bu tabi bu biraz indirmez o yüzden de buna pek girmeyeceğiz ama yine de fayda var şu bilgilere bulmak lazım alimler diyor ki bu el mesacir yani mescitler dediğimiz dedik ki buna nebi zina olmuş mescitler de dahil bütün yeryüzülerine dahil çünkü her, her yer nedir mescit kılmıştır derdi mescit kılmıştır bazı kısımlara hariç alimler diyor ki meselenin ilmi noktasını ilminde mesacirsen Ağda-ı sucud anlaşılabilir Ağda-ı sucud yani secde ağzaları yani Mescitler Allah'ındır yani ne işte yeryüzünde nasıl bütün mekanımız kimindir Allah'ındır oralarda Allah'tan başkası Allah'la beraber hiç kimse şey dua etmeyin bu da anlaşılabilir veya sözde uzunları sözde uzunlarımız hepsi şey kimindir Allah'ındır yani Allah yapmıştır sözde, sözde uzunlarını ve o sözde uzunlarını Allah'tan gayrısını secde getirmeyin yani Allah'tan başkasını secdeye kapanmayın o secde uzunları Allah'tan başkasını secde etmişsin manası bu da anlatılırsan böyle da fayda varlığından anlayalım inşallah sonra müellif rahimahullah devam ediyor ki فَمَنْ صَرَفَ مِنْهَا شَيْئًا بِغَيْرِ اللّٰهِ فَهُوَ مُشْرِكٌ فَهُوَ مُشْرِكٌ كَافِرٌ Fakin senin sarasa minha buradaki kim bunlardan kim onlardan herhangi bir tanesini Allah'tan gayrısına herhangi bir şey Allah'tan gayrısına sarf ederse müşrik olur kafir olur onlardan dediğimiz yani buradaki zamir nereye dönüyor ibadete tamam yani minha ey minel ibadeden yani kim ibadetten herhangi bir şey Allah'tan gayrısına sarf ederse müşrikun فهو مفرط kafir o müşriktir kafirdir bunun delili ahiret yani müşrik olduğunun kafir olduğunun delili Allah Kur'an'da bile diyor delili kavluhu teala bunun delili ve men yede'u ma'allahu ilahin ahar la burhane lehu bihi fe innema hisabuhu inde rabbih innehu la yusuful kafir kim Allah'la beraber başka bir ilaha yani hakkında bir delil olmadığı halde hakkında bir burhan olmadığı halde başka bir ilaha dua ederse onun hesabı, hesabı Allah katındadır Rabbin gündedir sonra ayetin devamında innehu la yuflihu el kafir ennehu la yuflihu el kafir anladık bu ayet şimdi ayet neye delil ibadetin Allah'tan gayesini yapılmasının küfür olduğunu böyle bir tane şimdi bak ayeti, ayetin başına alalım tekrar edelim bu ayette çok güzel faydalar var çok ilmi noktalar var şimdi bak ilk ayetin başına ne diyor وَمَنْ يَدْعُمَ اللّٰهُ اِلٰهًا آخَرًا kim Allah'la beraber başka bir ilaha dua eder Allah'tan başka ilah mı var? şimdi burada ilah demiyor batı ilah demiyor şimdi tamam batı ilah var maksattan işte Allah'tan başka batı ilah var ama mesela başka diyor ki la ilahe illallah Allah'tan başka ilah yoktur ama bu ayete bak kim Allah'la beraber başka, başka bir ilaha dua edersin Allah'tan başka ilah yoktur Zaten Allah'tan başka ilah yok Nasıl burada diyor وَمَنْ يَدْعُونَ اللّٰهُ بِلَهَنَا Yani kim Allah'tan başkasına dua ederse onu ne edilmiş olur? Anladın mı? İnce noktası burası Allah'tan başka ilah olmadığına göre Burada da Allah Allah'la beraber başka ilah dediğine göre o zaman ne anlıyoruz? Allah'tan başka ilah olmadığına göre bu ayette Allah Allah dediğine göre o zaman şunu anlıyoruz kim Allah'tan başını dua ederse onu ne yapmış olur ilah edilmiş olur onu mabud edilmiş olur yani ibadet edilen bir şey edilmiş olur o yüzden bu ayet ne dedi Allah'tan başka ilah var bilir ama bu ilah batıl ilah tamam iki Allah'tan başına dua etmek onu ilah edinmek olur tamam burayı anladık burasını inşallah. o zaman diyoruz ki burada men dedi'u Allahu ilahen ahara kim Allah'la beraber başka ilaha dua ederse yani men ya'budu Allahu ilahen ahara demek kim Allah'la beraber başka bir ilaha ibadet ederse neden? çünkü dua ne demek? dua ibadettir şimdi ayeti devam edelim diyor ki Rahimallah yani ayeti ederken Allah Azze ve Celle diyor ki وَمَنْ يَدْعُمَ اللّٰهُ اِلَٰهًا آخَرٍ kim Allah'la beraber başka bir ilaha başka bir ilaha dua eder burada bir kavim yine Allah'la beraber Allah'tan ayrı demek tamam mı? La burhane lehu bihi hakkında bir delil olmadığı halde yani o dua ettiği kişinin hakkında bir delil bir burhan olmadığı halde ki sen bak dikkat et Türkçe mantıkla da baktığımızda siyah sivak olarak o ayete baktığımızda Türkçe mantıkla da Arapçada o zaten bu net bir şekilde açıktır sanki böyle bir küçük bir işgal varmış gibi geliyor değil mi Türkçe mantıkla da ne diyor dikkat et bir işgal zihnine tasavvur ediliyor mu yani zihnine şöyle bir işgal geliyor dikkat et ومن يدعو مع الله إلها آخر kim Allah'la beraber başını dua ederse ama nasıl la burhane lehu bihi hakkında bir delil olmadığı halde sanki hakkında bir delil olursa sanki hakkında bir delil olabiliyormuş bazı şeyler için yani sanki burada iki kısım sanki Allah'tan gayrı dua edilecek kişiler dua edilen kişiler batıl, batıl Allah'tan gayrı dua edilecek kişiler sanki iki kısımmış birinci sınıf hakkında delil olanlar ikinci sınıf hakkında delil olmayanlar işte bunun üzerine Allah diyor ki hakkında delil olmayanlar var ya şehirlerine dua ederseniz böyle böyle ayetinde bir kafir etmez hakkında delil olanlara dua ederseniz bir sorun yokmuş gibi değil mi sanki böyle anlaşılmalı şimdi tasavvufçu olduğu çevirme yaklaşabilir anlatabiliyor der ki sizin bütün getirdiğiniz Allah'tan başka bir işe başlamış yani şöyle işgal meseleyi iyi noktaya tahsis etmedi mi işgal olur böyle bir şey neden? çünkü adam diyor ki tasavvufçu gelir şimdi bak nereden yaklaşırsın? böyle insanlar var bunlarla da geliyor? diyorlar ki sizin de bizim de ittifak ettiğimiz bir kayda o da nedir? bütün masraf toplanır bütün masrafımız toplanır ondan sonra da bütün naslar toplanır ondan sonra hüküm ortaya çıkar doğru mu? doğru yani bir mevzu anlamak için o mevzu etrafındaki naslar ne yapılır? gerek kitaptan gerek sünnetten Arap dili edebiyatı siyah silah vesaire bütün yönleri de olaya bakıp hüküm ortaya çıkarır belki biz de nasları topladığımızda şu ortaya çıkıyor Allah'tan gayrısına dua etmek küfürdür ancak hakkında delil olmayanları çıkarmış Şimdi diyor ki senin yeteğiniz bütün laflarınız Allah'tan gayrısına yardım istemeyeceğine Allah'tan gayrısına dua edemeyeceğine da getirdiğiniz bütün laflarınız tamam bu lafınız husus o zaman sizin bütün getirdiğiniz ünlü lafları bu ayet ne yapar? haklaştırır o zaman bütün lafları topladığımızda şu anlaşılıyor Allah'tan gayrı hakkında delil olmayan hiç kimse ibadet olmaz ama Allah'tan gayrı hakkında delil olan kişilere ibadet Hı. Bak şimdi bunlar da diyemedik Şimdi sadece hakikaten Zümre siyasi insana işgal göre vurdu Siyasi onu diyoruz ki Burada la burhane değil yani hakkında bir delil olmadığı halde Kişi bu biraz Arap dilinde ahiddelâgatla alakalıdır o yüzden alimler diyor ki la burhane bihi yani hakkında bir delil olmadığı halde ki bu kalıp sıfatın kâşifetun mübeyyinetin bil emir sıfatın kâşifetun mübeyyinetin bil emir <laughs> iyi yakın kâşif olduğu için olduğunu sıfatın kâşifetun mübeyyinetin bil emir yani vakiayı vakiayı beyan eden vakiayı beyan eden bir açıklayıcı bir sıfattır vakiayı yani vakiada nedir? vakiada hiçbir şey hakkında delil yoktur Allah o vakiayı beyan etme adına hükmetmiştir bak şimdi sıfat, bu bir sıfat yani bu, bu bir sıfat daha bir hamilehu bu, bu bir sıfat hakkında delil olmaması ama bu sıfat vakiayı bu olayı bu emri beyan eden bir siyaset ve bu Arap dilinde e, belagatta bir kaydedir bunda bir sorun yok yani ne gibi bak şimdi bak ne gibi çünkü bir konu hakkında herhangi bir destekleyici bir şey yok tamam mı? sen o destekleyici olmayan o şeyi beyan etme adına cümlede ne yapıyorsun? destekleyici adına cümlede onu sermiyorsun yani diyorsun ki ee, biliyorsun ki sınıfta kimse yok biliyorsun ki sınıfta kimse olmadığı halde tamam yani sınıfta hiç kimse olmadığı halde kimse sınıfa bir girmesin gibi yani sınıfta olmama hali yani bir insan diyor şu anda sınıfta kimse yok yasak mesela sınıfta kimse olmadığı halde kimse sınıfa girmesin dedim dahil buradaki sınıfta olmama hali bir gerçektir tamam mı? sen o gerçeği bazen cümlede cümlenin silah sibatında zikredersin sebebi vakiayı beyan etme adına olduğu için yani burada delil olmadığı için hakkında bir bilgi hakkında bir burhan olmadığı için Allah Azze ve Celle bunu zikretmiştir çünkü neden bunlara baktığında hakkında bir delil olmadığı halde şimdi ayette şöyle bir lafız var mı dikkat et ayette şöyle bir lafız var mı hakkında delil varsa edebilirsiniz var mı yok dikkat et o zaman bu ayetin lafından mı alınmış mefhumundan mı alınmış mantıkından mı mefhumundan alınmış diyorsun ne dedim kaydı sana akıllı lazım olacak fıkıhta da lazım olacak Şimdi lafın ya mantıkı vardır ya mefhumu vardır mantıkı nedir? lafın orijinal ismi İşte orijinal lafı yani lafın orijinal lafı o lafından biri de anlaşılan vardır ona da ne denir? mefhum şimdi laf, lafı hakkında bir delil olmadığı halde şeklinde gelmiştir bu lafızdan anlaşılan ne? ona da mefhum diyoruz eğer hakkında delil varsa ibadet edebilir bu mefhum Peki Allah'tan gayrı hiç kimsenin ibadet edilmemesi Allah'ın onlara tattıklarının hepsine batıl demesi ve birçok e, siyah ve sibatta Allah Azze ve Celle'nin Allah'tan gayrına dua etmemesini zikretmesinin hepsi lafızların önünde var mantıkında var doğru mu? o zaman mantık mı bizi ilgilendiriyor mefhumu? mantık mı mukaddemdir mefhumu? mantık mukaddem yüzden onların bu herhangi bir şey yoktur ki bu alakullahel en başka bir cevap bu belagat ilminde ikisi de muhtemel dedik mi yani hakkında delil olursa edebilirsin ama delil olmazsa dua edemez. bu da anlaşılabilir veya bu şu şekilde de anlaşılabilir kim Allah'la beraber başına dua ederse ki onun hakkında o dua hiçbir şey hakkında delil olamaz tamam bu Çok sakın şaşırtın da bu delil olamaz bu şekilde de anlaşılabilir öyle şekilde ihtimal geldi mi nasıl? ihtimal yani onların bakış da bakalım ihtimalli oldu mu şimdi bu ayet? iki manadan bir tanesini kastedileceğini bilir o zaman icaza el ihtimal bakalım ihtimal geldiği zaman ihtimal ne olur? batıl olur bir nasıl düşün nas hakkında ihtimal ne? durumda ihtimal yok yani ihtimalli görünüyor bir mevzu siyah mı beyaz mı bir tane nasıl ihtimalli siyah mı beyaz mı onu anlamak için başka naslara ihtiyaç var o tek başına nasıl anlaşılamıyor diyorum o yüzden bir ki katli ona siyah da diyemez diğeri de katli olarak beyaz diyemez ancak harici bir delil gelmesi lazım çünkü o nasla ne var? ihtimal var ihtimalli bir de bir nasla sen nasıl istilalli bir hüküm çıkarabilirsin özellikle akiden oluşunda doğru mu? şimdi diyor ki bu ayette bir kere ihtimal yok en basit yani en e, onlara yakın ihtimalle evet sizin söylediğinize dair bir vecih var yani sizin söylediğinizde bir vecih var desek dair sonuçta ihtimalle mi? ihtimalle çünkü, çünkü ahi bu türlü siyah sibatlarda hakikaten iki yönlü bir vecih var yani bu ayet işte Allah'tan başka hakkında delil olmadığı halde Allah'tan başkana dua etme. bu şekilde de anlaşılabilir yani ne? Allah'tan başkasına hakkında delil olmadığı halde ibadet etme ama delil varsa şey ibadet etmeme ama delil varsa ibadet etme şeklinde de bu siyak anlaşılabilir diyelim ama bu belagatta kaydedilir de şu şekilde de anlaşılabilir ki bu daha asıldır daha vurgudur yani Allah'tan başkasının hakkında ibadet hakkında bir burhan olmadığı halde Allah'tan başkasının hakkında bir burhan olmadığı halde ki burhan olamaz da bu şekilde de anlaşılabilir burhan olamaz da durum böyle oluyor yani iki noktada iki şeyle anlaşılabiliyor o zaman diyor ki bundan ihtimal var bundan ihtimal olduğu zaman sıdıran ne olur batıl olur yani siz bu, bu nastan çıkardığınız bu manada nasıl ihtimal yok çünkü dünyanın siyahı ikisine de ne dünyanın siyah sibatı ikisine de ne de beraber edebiliyor her ne kadar onların söylediğine beraber çok daha zayıf olsa Tamam. Ben bunu söylemedim şu an. Tekrar ayet beyan ediyor ve delil kavluhu Teala bunun delili yani Allah'tan basın ibadet edilmeyeceğim dua edilmeyeceğim delili şu onun dedi ona Allahu ilahin ahir kim Allah'la beraber başka bir ilaha dua ederse la burhane lehu bihi hakkında bir delil olmadığı halde فَاِنَّمَا حِسَابُهُ اِنْدَ رَبِّهِ Bunun hesabı, bunun azabı kimin katındadır? Rabbinin indindedir Sadika yakı اِنَّهُ لَا يَفْلُحُ الْكَافِرُ Şimdi bu hani hakkında bir burhan olmadığı halde vesaire bu tip şeyleri zaten inşallah bu, bu kitap muhtasar olduğu için bu da şerhimizi çok tavsiyelendirmediğimiz için reddiyeleri, cevapları vesaire bir olmuşum şey. bu çünkü bütün mezlerde de fark etsek o zaman basamağın bir şeyi yani elinde basamak diye bir şey söz konusu olmaz anladın mı? Elinde. yani iki satın içine ne kadar atıdığı mevzuya sığdırmaya çalışsan ne iki sat biter ne senin anlatman biter o yüzden ne de bir basamak olmuş olabilir yani bir sabit tezlikle iki sat arasında ne fark kalmış tamam mı? o yüzden bazı şeylere mutlakar geçiyoruz ama yine de bu verdiğimiz e, bilgiler kitabı tezide giriş için geçmiş şu şubatı giriş için ki ileride inşallah bunlara için giriş için bunlar ne oluyor akıl basamak oluyor tamam o yüzden bunları edelim ki daha ilmi daha böyle tafsili mevzular istediğimiz zamanlarda zorluk çekmeyelim o mesele yani, yani meseleleri e, sağlam temellere sağlam temellere bina mücadele eden ibadet haksinin özleri işlediğimiz zaman temel zayıfsa birçok nokta belki anlaşılamayacak zayıf anlaşılacak yanlış anlaşılabilecek bir sürü şey olabilir o yüzden bunları bir söyleyeceğiz yani bir insan takip ediyorsa takip etmek şu kitabı tek şartını şu üç yasası güzel bir hal olması lazım daha onun için faydalı sağlanır ve hakikaten bu tür faydalar bu tür faydalar yani ileride ekonomi muhasebe çok işgali çöker yani şu an mesela Türkiye ortamı olsun veya konuşulan mevzular olsun basılan kitaplar olsun çok şey değil yani e, böyle çok hastalıklara böyle net bir şifa değil yani. susayan insanın sıkıntını bir şeyler değil yani bunun sebebi Türkiye'deki okunan öğrenilen aydın olma adına okunan öğrenilen şey bir insan olsa olma aydın olmak yani işte adam oradan bir mevzu oradan bir mevzu okur genel olarak bunun mevzularda kendisini tevhid dairesine tutacak mevzuları öğrenir elhamdülillah bunda bir sorun yok ancak meseleyi ilim talebesi boyutu ayrı bir şey meseleyi ilim tahsis etmek lazım çünkü ilim talebesi insan bizim yılların ileriki dönemlerinde ilim hayatının ileriki dönemlerinde mevzuların e, ince ayrıntılarına kadar basit noktalarını kendi içinde tahsis etmeye çalışacak ağır mevzular gelecek ve bu her ilerledikçe mevzular daha ünlüleşecek hayatında reddiyelerle karşılaşacak kitaplar okurken bidatının kitaplarıyla karşılaşacak belki yurt dışına gidecek bunların alimleriyle karşı karşıya gelecek bu vesileyle bunların kitaplarında bunların derslerinde sohbetlerinde birçok işgaller bunun için şüpheler ve diyeler var içindeki karşı bütün bunların hepsi sağlam bir temelle yani bütün bunlara cevabın hepsi bütün bu şüphelerde söylemenin hepsi sağlam temele bina edilmiş ilim ancak lafızdadır aksi halde hayatın boyunca çoğu müşer kalkansın yani bir gün bir mevzu okursun bir şüphe hadi onu çözüyorum, 3-5 gün başka bir şüphe, şüphe bitmez her, her şüpheyle bırak 3-5 günlük bir saat bıraksan ömrün yetmez o kadar çok şüphe her şüpheyle bırak 3-5 günlük bir saat uğraş ömrün yetmez ama meseleleri ünlü kaydelerle sağlam temellerle çözdüğün zaman dahi hayatında ilk defa görebilecek hayatında ilk defa karşılaştığın şüphelere dair birçok şüpheye dair öğrendiğin sağlam temellerle kaydelerle cevap verebilirsin öğrendiğin sağlam amellerle kaydelerle cevap verebilirsin çünkü sen sağlam temel almışsın kaydeler üzerine bina etmişsin alimlerin fehmiyle anlamışsın mahtarın ilgayı ıslahı manalarına taksimatlarına cümlelerin siyah silah ilmine Arap dili edebiyatındaki müfredatlara anladın mı? fıkıh usulü, hadis usulü, tefsir usulü bu tür usullere bina etmişsin ilmini hayatınızda ilk defa karşılaşabileceğin şüphelere dahil bu öğrendiğin sağlam temelle bu kaidelerle kurallarla cevap verebiliyorsun yani bir temel almışsın hayatında ilk defa bir hadis gelmiş sana hadiste diyor ki sizden de işte şöyle bilmem ne kaygı olduğu zaman ya Rabbi ey Allah'ın kulları bana yardım edin desin bak yaratıyorsun hiç mekanını saklayan alimler de var halleri ama sen ilk defa duymuşsun belki ama buna cevap vermek sen sağlam temellerden sonra çok basit hadis sahih olsa bile sana kısmıyla ona cevap verecek çok da basit yani 15-20 noktada ona cevap verecek bunların, bunların hepsi ileride anlaşılmak inşallah o yüzden bunlara bir sorun bak şimdi bak bu ayetten anlaşılır dedi ki Mevlüt Rahimullah ibadet çocuklarını saydıktan sonra duanın Allah'tan başına yapılmayacağına dair bir tane ayet verdik emel mesajlarıyla فَلَا تَبُعُنَّ Allah مَحَرَمْ Meşfer Allah'ındır Allah'la beraber başlığını almayın dua edin bunu anladık sonra bir delil daha zikredelim ki وَمَنْ يَدْعُنَّ اللّٰهُ ilahin آخَرٍ la بُرْهَانَ لَهُ بِهِ kim hakkında bir deli olmadığı halde Allah'la beraber başını dua ederse فَاِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ bunun hesabı Rabbinin katında da aline hesabı ve ikabı şeklinde bakacağız yani hesabı yani cevabı Allah hakkında bölümü onlar da önemlidir ayetin ayette şimdi bir nokta var ayetin sonunda ne diyor innehu la yuhluhu al kafirin bak şimdi kafir Allah'la beraber başkasına dua etme dedi son ayetin sonunda ne zikretti innehu la yuhluhu kafirin kafirler selam bulmaz doğru mu? demek ki Allah'tan başına dua etmek neymiş dua eden ne olmuş anladın mı sizler bak masların delalet ettiği manaları sahih anlamada nasların delalet ettiği manaları sahih olarak anlamada en önemli etken en önemli kaynalardan bir tanesi siyah ve siyah olayıdır maalesef ve maalesef şöyle işgaller var mesela biz tarihten beri birçok alimler olsun veya e, güçlüğün talebeleri olsun bu türlü mesela hatalara düşebilmişler tarihte şimdi Arapçada müfredat ilmi çok önemli bunda hiçbir e, kimsenin itirazı yok sorumluluk yani müfredat ne demek bu müfredat kelimeleri işte sözlük ne demek şimdi bak bunlar bir kelime ibadet ne demek işte namaz ne demek, dua ne demek, korku nedir, sevgi nedir bak bunların hepsi tek başına kelimeler bunlar ne demek? Arapçada bir türlü tek tek kelimeler ne demek? Müfredat bu kelimenin sözlük manası sadece bakıyorsun kitap ne demek sözlük, kalem ne demek, sevgi ne demek, ibadet ne demek uçak ne demek, kitap ne demek, kiraz ne demek yani ne örnek verirsen tamam Seccade ne demek, kaskı sarık ne demek müşahede ne demek bunun hepsini müfredat tek tek kelimelerinden müfredat şimdi bu müfredatlar ahı önemli bunların manalarını bilmek mesela ayete bakarsın kada rabbuka senin Rabbin kada etmiştir yani bakarsın müfredatlarda işte evcebe geçer mesela Rabbim şunu vacip kılmıştır kada yani evcebe bunlar önemli Bunlar la şirk yani şüphesiz bunlar önemli ancak bunlardan daha önemli noktalar var bunlardan Subhane'nin mantığı o da ne? Bu türlü mutlabatları siyahta ve sibahta ele Şimdi ben mesela alimlerin bazı ilim bilim bilimde okuduğum zaman bunlardan bir kısmı alim bir kısmı şu ilim tavırları bunlardan ben şunu tecrübe ettim şunu anladım bu alim olduğu halde Arap dilinde alim olduğu halde mesela Şeşşaf gibi Ebu Hayyan gibi bunlar müfessirdir aynı zamanda e, hatta bazı noktaları büyük müfessirlerdir ve ehli sünnetin dahi kendilerinin kitaplarından sözlerinden sahiplendiği insanlardır ama gel diyor ki bunlardan kimi muhtezedir kimi eşyadır vesaire bunlar Arap dil edebiyatında alim olduğu halde hatta bir kısmı kişi oraya giderken Resulünün sünnetini önem verdikleri halde ahi bazı mevzularda büyük hatalar işleyebilmişler yani bunların samimiyetinde şüphe yok ancak büyük hatalara düşebilmişler bunların ben şunu tecrübe ettim bunların büyük sebeplerinden bir tanesi bunlar akın müfredatları müfredatları bu kelimeleri kendi başına ele alarak yani tek başına ayetin siyah şibasından çıkarıp yani siyah şibakta değerlendirmeyiz direkt siyah şibaktan çıkarıp manasını ve manasını ve beyan ettikten sonra manasını tespit ettikten sonra ondan sonra o ayete göre o manayı vermiş yani düşün ki herhangi bir tane lafız var ayette bir ayetin cümle içinde herhangi bir lafız var o lafı tek başına alıyor o lafın karşılığı ne? O lafın manası ne? Onu beyan ediyor o lafın manası ne yapıyor? Beyan ediyor lafın manasını tespit ediyor tespit ettikten sonra o lafı tespit ettiği manayla beraber ayete uygulayıp o manayı veriyor ayete. Bu bir şekilde var yani mesela ne gibi? örnek verelim ki anlaşılsın şimdi istinad kelimesi bir müfredat olsun bir müfredat bir kelimedir müfredat da Arap dili biliyorsun kelimelerden bir kelimedir istinad şimdi Resulullah'ın sünneti veya diğer ayetleri almayalım sadece mesela Mahsuret'in 5. ayetini alalım mesela Rahman Halil Arşif Rahman Arşif sadece bu ayetin kendisiyle beraber bu nasıl anlar tamam mesela şimdi bunlar istivat kelimesi bir müfredattır bu müfredatı ele alıyoruz Rab istivat kelimesinin birçok manası var işte 15 tane 20 tane vesaire manası var işte bu manalardan bir tanesi eşit olmak bir manası olgunlaşmak bunun hepsi ele bir manası e, işte olmak diyorlar ki bir manası da işte mülke altına almak vesaire şimdi bakalım. İşte ve işte bile manasına gelir Yani mülkü altında aldığında manasını Arap dili öğretmek gelir Yani bir gün bahsiniz Tamam bunu konuşmuyoruz Şu e, e, e, yönüyle bakalım onlara Gelse bile Bunlar şunu alıyorlar ya. İşte var Ar-Rahmanu Adel Arş işte var İşte var alıyorlar diyorlar ki bunların manalarından bir tanesi işte var Kim altına almak bu müfredatı manu olarak teksif ettikten sonra hemen ayeti uyguluyorlar o zaman diyorlar ki Rahman Ayşe isteyat yani hükmü altına işte bunlar inşallah neden? çünkü mevzular eğer siyah sibakla alınmadığı zaman şimdi siyah sibakla alınmadığı zaman işgalinde halbuki ah, o ayetin o lafı istivayı cümle içinde baksa ahlak sifatına önem vererek baksa birçok kişi bu işgale düşmeyecek geçmişteki birçok alimde bu işgale düşmeyecek o yüzden baktığımız zaman mesela ünlü kulübünün kitaplarını ünlü, ünlü olarak tahsis etmiş anlamış alimlerden mesela şu cümleler sadır olur ben bir kısımdan duydum İbni Teymiye'nin çok fazla müfredatlar üzerinde durduğunu göremezsiniz yani bazı alimler var o kadar diyor ki şu kelime şu kökten geliyor e, şimdi şu kadar manası var şu şöyle bir şey gitse böyle ıslahen e, böyle İbni Teymi bu kadar değil de İbni Teymi daha çok bu lafızları siyah ve sibakta kullanmayı bu türlü lafızları siyah ve sibakta kullanmayı tercih etmiyor cümle içinde kullanırsa cümle içindeki halini cümle içinde hangi manaya gelebileceğini görerek cümle içinde hangi manayı kazandığını anlamaya çalışarak anlamıştır ve selefin geçmişlik selefin birçoğunu da menhicidir baktığın zaman çok fazla göremezsin müstedahları anlama adına çok bölümü bağlıyorum çünkü hakikaten kelime cümlenin siyah ve silahında değer yani bakarsın sen bir herhangi bir kelimenin birçok manasını görebilirsin ama bakarsın lafta o öyle bir manada gelmiş ki belki senin tespit ettiğin 10 mana 15 mana o kelime aslında hiçbiri karşılamıyor cümledeki o mana böyle diyorsun o yüzden nasıl siyah siyah çok önemli cümlenin yani bir kelime düşün cümlenin ortasında başında vesaire ya ayetin başında ortasında sonunda önemli değil ama sen tutup o kelimeyi alıyorsun diyorsun ki manası budur o zaman ayet bu olur öyle değil cümle içindeki manasına bakacaksın işte bu siyasi var yani ayetin önü ve sonu bir ayetin başı ve sonu veya ayetin önceki ayetleri ve o ayetten sonraki ayetler toplu halde tamam cümlenin ya siyasi bakı olur tamam cümle içindeki siyasi bakı olur veya cümlenin kendisinin siyasi bakı olur yani çünkü Bakara suresinin 15. ayeti atıyor anlamak için bazen 13, 14, 12, 10, 11, 12, 13, 14'ü okuyacaksın ki 15'i anlayabiliyorsun veya 16, 17, 18'i okuyacaksın ki 15'i anlayabiliyorsun bu işte silahsızlık bakalım ömür artık ve bir ayet kendi başına manası bellidir 15. ayetin kendi başına manası bellidir yani 14'ü veya 16'yı okumadan da manası bellidir ama bir şartla ayeti tam okursan mesela şunu gibi ve bir musallin namaz kılanların var halinde bu bir ayet e şimdi sen bunu alırsan ve önüne sonuna bakmazsan namaz kılmamamız lazım çünkü namaz kılanlar var halinde bunu velak olur halbuki devamını getirsen nasıl namaz kılanlar namazında gaflet içinde olanlar için söylüyor Allah'ın bu ayetin devamında İşte silah silah olur ya sivak olayı illa müfredat yani illa manalarla değil bir de şey illa lafızlarla değil bir de sivak sivakta manalarla bir tanımak şey yani bir bakarsın Allah Azze ve Celle bazı mahtarda en fasık insana da mümin ismi vermiş Sezaneli duran mümin ismi vermiş ne olduğu doğru belki belli olmaz bir ismi mümin ismi vermiş başka bir ayette yani bir kısırın içine bakarsın müttaki bir melek veya takva bir ee, mümkün vermemiş müslüm de demiş değil mi? Mesela Sa'd radıyallahu anh'ın tezkiye ettiği sahabe mümin de dediğinde ya Resulü ona da ver mümin de dediğinde veya Ebu Sufyan demiş müslüm de ama bakıyorsun bir cariye sırf Allah aşağıda diye şey Allah semaya verir diye sen de Allah'ın Resulü için dedi diye onun mümin için mi verdi aslında gel gör ki Sa'd Sa'd'ın tezki ettiği sahabe Allah'ın semada olduğunu inanmıyor muydu? La hatta Mevlid Aleyhisselam bu adamı sevmiyor muydu? seviyordu hadisin sonuna baktığında ben diyor birisine veririm başkası bana daha sevimli olduğu halde Hı? Ee, ona onun üstünlüğünü şey, onun ünlüğünü hesabını tezki etsin ama Cahil Allah Kemal'in mümin oldu neden orada olmuş? Şimdi bunun hepsi siyah sibakta anlaşılacağı noktalar var Bu siyah sibak mevzunun makamında da ele almış Müsedatlar mevzunun makamında da ele almış Bunlar tabi ileride işlemler neden bunlar, bunlar derslerimiz var Oraları bunlar şimdi Anladın mı? Ayrılmıyoruz iniyoruz ومن يدعون الله إلها آخر kim Allah'la beraber başka bir ilaha dua ederse la burhane lehu bihi hakkındadır delil olmadı bulunmadığı halde Allah'tan verdiğine dua ederse فَاِنَّمَا حِسَابُهُ اِنْدَ رَبِّهِ onun hesabı ne? Rabbi katındadır اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ demek ki Allah'tan başına dua eden nedir? bak siyasi bak nasıl da benim devam ettik siyasi bakımını bu ayetin siyah şubasında baktığınızda Allah diyor ki Allah'la beraber dua eden hakkında ne? hakkında ne? bilgi bulunmalı bak siyah aynı mevzuda ve aynı e, vasıfta devam ediyor fe inneme hisabuhu inde rabbin onun hesabı rabbi katındadır Allah kafirlere şey e, e, fe inneme hisabuhu inde rabbihi onun hesabı rabbi katındadır innehu la yasluhu e, kafirin kafirler ne? Selam Tamam Şimdi İnnehu lâhîn ve yuflihul kafirun Dedi ki burada bir şey daha var La yuflihul kafirun Kafirler felah bulmaz Bu sebep Dünyada mı ahirette mi? Değil mi? Hem dünyada Bak mesela bu türlü kaydeler şeyler tamam bir meleke oluşturur bak şimdi sana sordum dedim hangisi anlatabiliyor muyum bunlar insana meleke veriyor tamam mı fıkıh melekesi veriyor tabi öncelikle bütün alemlerin ittifakıyla beyan edilmiş üzere fıkhi meleke basiret ilimde fetih olmak meseleleri anlayabilmek fıkh edebilmek tamam böyle akıllı sağlam bir ilim talebesi olmak yani bunun en toplayıcısı fakir olabilmek tamamıyla Allah vergisi Allah dilerse verir şey. öncelikle Allah'ın Allah, Allah vermek istemesiyle alakalı men yolunda hadisin kadar bu hayran Allah kimin için hayırlı derse onun de yani Allah Azze ve Celle'nin vermesiyle alakalı ondan sonra da ahir Allah Azze ve Celle kişiye zeka ve fıkıh verir ama bazen kişi tam da çalışmış ve ben bazı kardeşler tanıyorum hakikaten meselelere fakirler yani anlattığın zaman çok güzel anlıyor senin yakalayamadığın şeyleri yakalıyor yani sen ona bir mevzu anlatıyorsun fayda vermek için o da bu arada dinlerken bir şeyler öğretiyor sen de ondan faydalanacaksın yani fakir fıkıh var ama bakıyorsun e, derse gelmeyebiliyor tembellik yapabiliyor ilimle uğraşıyor yani bu e, o yüzden iki yönlüdür bir Allah'ın bunu zeki kılması iki bir zekasını ne? ilimde, İslam'da kullanmaya kullanmayı nasip etmesi işte bunlar birleştiği zaman insan inşallah ne olur? Fatih olur tamam mı efendim? işte bunu şimdi bak bir tane bakayım öncelikle şunu söyleyeyim ayette dikkat et sondan öyle فَاِنَّهُ لَا يَفْلِحُ الْكَافِرِ Kafirler ne? Felah bulmaz Kafirlerden bir kadar Şimdi önümüzde iki mevzu var Şimdi iki şey var Birincisi şirk İkincisi küfür Şimdi şirk ile küfür arasındaki fark Şirk ile küfür arasında fark var mı yok mu? Öncelikle diyor ki bu bizim ehli sünnet arasında, ehli sünnet alimlerimiz arasında itilaflı bir mesele. Yani küfürle şirk aynı şey mi, farklı şey mi? Ha bunun çok büyük bir şey yok. Yani çok böyle e, yani bu itilafın bir zararı yok. Küfür, şirk şey, aynı şey veya farklı şey. Bazı mevzularda bunun semeresi var. Ha, bazı mevzularda semeresi var. Ama tek bir sorun şey yok. Ancak yine de mevzu gelmişken beyan etme adına ahiret Allahu alem racih olan görüş racih olan görüş ehli sünnet arasında ihtilaflı olmasıyla beraber racih olan görüş şirkle küfür arasında farkında ama inşallah burası yeri değil nedir, nedir bu fark iki tarafın delilleri ne yani aynı diyenlerle farklı diyenlerin delilleri ne birbirine karşı cevap veremeyiz bu çok şey değil ve günümüz muasır alimlerin de arasında ihtilaf var şirket sıranın içinde ama bunun tabi tartışması bunun tavsilatı inşallah ileriki derslerdir yani iki fırsatın sonra kitabı topluyorsanız onlar da düşündür ancak burada hani dedik ya bunu basamazsın burada da şu faydalar var öncelikle diyor ki Allahu Alem raci olan görüş şirk ve küfür arasında farklıdır mesela muatılara baktığın zaman Şeyh Mutlu'da mesela Şeyh Mutlu'nun şey, e, şeyle şirkle küfür etmek hakkı yine Şeyh Albani mesela şirkle küfür etmek hakkı Şeyh Hüseyin'i görür Şeyh Albani'nin şeyini görür vesaire yani muatılar arasında itibar ancak Allahu Alem racı olan görüş şirkle küfür arasında farklı ha, bu alimler getiriyor fark yoktur diyenler mesela e, kim namazı fark ederse küfretmiştir, şirk koşmuştur kim Allah'tan gelsin yayınlarsa şirk koşmuştur veya küfretmiştir bak yoksa şirk koşmuştur veya küfretmiştir demek ki aralarında bir fark yok bu türlü şeylerle görüyorlar farklı delilleri de var sizlerden ee, farklarda diyenler bunların görüşlerine cevap veriyor vesaire şimdi bununla tartışmalı bu önemli değil ancak bir tarz şunu kabul etmekle beraber anlatacağım olayı nedir o? önce şunu kabul ediyoruz diyor ki raci olan görüş şu şirk ve küfür arasında fark vardır bunun delillerini anlatmıyoruz ancak şuraya bir vurgu yapacağım diyoruz ki iman ve İslam arasında fark var mı? diyoruz ki şu manada var İslamla iman bir tek madde toplanırsa İslam neyi kapsar? Zahiri amelleri azalarla amelleri iman kalbi amellerle tepsilendir doğru mu? tek bir nasla mesela tek bir nasla imanla İslam zikredildiğine dair aklında bir nasla mı? tek bir delildir meşhur ne hadisi? imanı soruyor cevap veriyor İslam'ı soruyor cihil hadisi tek bir nasla bu hadiste ne? ne toplanmış? İman ve İslam o zaman iman ve İslam tek başına toplandığı zaman ne kastedilir bundan? yani tek bir masada imanla İslam hükredildiği zaman imandan ne? kalbi ameller itikad İslam'dan azalarla ameller zahir ameller kastedilir çünkü imandan sorduğunda kalbi amellerden itikattan bahsedip Allah'a Resulü'nün hadisinde tekrar Cibril İslam'dan sorduğunda zahir amellerden bahsedip ancak iman tek başına İslam tek başına zikredildiği zaman diğeri bir, bir, birisi diğerini ne yapar? Mesela Allah Kur'an'da ey iman edenler dediğinde bunun içine bunun içine namaz fiili, namaz kılanlara fiili vesaire girmiyor mu? Bak imanın zikretin içinde neyi aldı? İslam'ı aldı. Yani iman dediği zaman İslam aldı. Yine inne dine inne dine endallah el İslam. Allah'ın katında din nedir? İslam'dır. He? E, iman değil mi? zamanda yok mu bunun içinde Allah katında ha? var bak İslam'ın zikretini kapsıyor tek başına iman o zaman iman ve İslam tek başına kapsıyor tek başına zikredildiği zaman iman ve İslam tek başına zikredildiği zaman iman İslam İslam'da imanı kapsar ama tek bir mahve içi toplandığı zaman iman kalbi ameller itikad İslam zahiri ameller ağzılarla ameller şimdi neden anlattım yani böyle bir mefhum var böyle kaydeler var bizimde tamam mı alimler bunları maslardan maslarda beyan etmesi şey çıkarmışlar şimdi bu mevzumuzda da her ne kadar bu iman İslam ilişkisi gibi olmasa da buna yakın bir ilişkisi var bu ayette ne gibi bak şimdi bak şimdi sarf-ı şeyin min hasaitillah azze ve celle yani herhangi birisine Allah'a has olan şeylerden herhangi bir tanesine ne yapmak başkasına sarf etmek mesela bir insan dedi ki küfürle şirk arasında farklı bir insan Allah'tan gayrısından yardım istese ne, ne yapmış olur ona onu yardım etmede Allah'a olan bir yardım isteme olayında ne yapmış olur şirk koşmuş olur ortak etmiş olur Hı? yine bir insan Allah'tan başka şey için namaz kılsa ne yapmış olur? Namaz kıl, kılmak, kılmak kime has? Allah'a Allah Namaz kıldığı zaman Allah'a Allah ortak koşmuş olur Peki bu insan akıl Allah'a söylediği zaman Allah'a söylediği zaman bu insan şirk koştu mu? koşmadı niye niye şirk koştu ama ne yaptı bu adam küfür etti oldu şey bak şirk ve küfür arasında farkı anlayabiliyorsun değil mi bunun tafsilatı gelecek mesela bir insan tuttu Kur'an'ın yıktığı bahsi üzerine ağaça kıyametin deline attı bir insan nerede şirk koştu ne yaptı küfür etti bir insan geldi peygamberi öldürdü Meclis öldürdü bir insan ne yaptı nerede Allah şirk koştu? ama ne yaptı? küfür işledi ve savurdu o zaman küfürle şirk arasında farkı anlıyoruz değil mi? şimdi bak bu ayete bana işte bu alimler mes meseleleri çok uzun tahsil ederler anlatırlar bak şimdi bu, buna bakalım bu ayete وَمَنْ يَدْعُونَ اللّٰهِ اِلٰهًا آخر Kim Allah'la beraber başka bir ilaha dua ederse Allah'tan başka dua etmek şirk mi küfür mü? Şirk şimdi bak her şirk nedir? küfürdür ama her küfür şirk değildir bunu anladık önce şimdi sen şirk korktuğun zaman küfrettin küfrün asıl lügat manasına bak nedir? örtme hakkı örtme yani bundaki man hakkı örtme hakkıdan yüz çevirme hakkının dinden çıkaracak fiiller işleme küfür budur tamam dinden çıkaran her şey Allah'ın dinine nedir? bir küfürdür o yüzden her şirk ne olmuş olur? küfür ama her küfür şirktir Buraya anladık Şimdi buraya bak Kim Allah'la beraber vasfını dua etsin Allah'la beraber vasfını dua etmek şirk mi Şirk Ama bak ayetin sonunda ne diyor? O kafirleri iflah etmez hmm. E şimdi bunu bu şeye delil olarak getirilebilir Her küfür şirktir her şirk şey küfürdür yani arasında bir fark yoktur diyenlerin görüşünü destekleyebilir değil mi? çünkü ayetin başında şirkten bahsetti Allah'la beraber dua etmeden bahsetti o şirk sonra diyor ki kafirler fela bulmaz yani Allah'la beraber dua etme şirkine küfürdür diyoruz ki tamam burada şirk olayını Allah küfür dedi ama biz ne diyoruz zaten her şirk nedir? küfür İtlâk-ı şirk yani alimler burada bunun için ne diyorlar ha? burada Allah ile beraber başka duvarının küfür olma delildir ancak diyoruz ki burada küfrün şirk için ıslak edildiğine bir delil yani nasıl İslam zikredilir bununla iman kastedilir iman zikredilir bununla İslam kastedilirse tamam mı? şirke de küfür ıslak edilebilir şirkere küfür itlak edilir çünkü biz ne dedik her küfür şirktir her şirk şey, e, her şey küfürdür her küfür şirk değildir tamam bunu anlamak için bunu sorumluluk tabi benim durumlar inşallah Ebabullah çok tartışılmıyor yine aynı şekilde ileride görecek yani bazen e, küfre de şirk denilebiliyor bu ıslak ediliyor bunda bir sorun yok tamam ıslak ediliyor ıslak babında kullanılma babında bir sorun yok tamam. Anlatamadısın el-haccı arafat üzerinde Haç nedir? Arafat Hatta arafat yani bazı şeyler cüzlerine umum hassa has umuma ıtlak edilebiliyor bunlar da hanım gibi şeyler yani anlatabiliyor muyum? yani umum has olan bir şey has olup daha umum bir şey ıtlak edilebiliyor bununla aynı olduğunu göstermez tamam bir ümmete dahil ettiğini birbirinin lazım olduğunu gösterir ama aynı olduğunu illa göstermez yani bu ayet dolu olmaz şirkle küfürün aynı manaya eşit manada olmalı olmalı anladın mı? çünkü bir şeyler bir şeyler hakkında ne yapılır? İtilaf e, edilir İman edenler ve salih amel işlemez e, Salih amel imandan değil mi? E, salih amel imandan değil mi? E, şimdi burada ayrılmış, ayrım mı değil yani bütün tür kullanışlar, ısrarlar, hasrın umum atılması, umumun hassa atılması mevzun külle küllün diye alt konması bir sürü bir tür belagat bunlar tabi işledikçe okudukça bunlar öğreneceğiz mesela Allah iman nedir imanı anlatırken neyle e, şey vardı Nebi Sassalem neden bahsetti namaz öyle zekat değil mi Hayır hadisini biliyorsun geldiğinde Allah'a iman nedir bilir misin Nebi Sassalem sorduğunda cevap vermiş öyle değil mi Allah'a Resul Alem dediklerinde cevap verdiğinde bir namaz oruç bak imandan iman neyle şey yaptı İslam amellerle zahiri amellerle tefsir etti bunlarda bir sorun yok yanlış olmuş evet. yine devam ediyor ee, Musa Mesih'in وفي الحديث دعاءً إبادة المجد شبه حديث الدعاء الدعاء مخ الإبادة دعاء المخ مخدر بينك مخ مخ تبشر قومينيس تبشر عينيس تبشر بينك مخدر تبشر مخ demek ki araçla almış çünkü hadis var bu hadis mudaksıyla değil dua ibadetin ee, ancak Müslüm'de sahih şu bakıda yazdı Eddua uzun ibadet Dua ibadetin taşınmıştır Müellif lafzı zayıf manası sahih olan bir delille gelmiştir ancak hem manası hem de lafzı sahih olan Eddua uzun ibadet hadisidir Dua ibadettir Dikkat et dua ibadeti taşınmıştır Aynı yemeği fıkhidem şu lafzı gibi Şu lafzına yakındır el haccu arafa hac arafattır halbuki hac sadece arafat mı? birçok şey var ama önemli bir şey istemiş bu yönü dua ibadetin ta kendisi şey. duadan başka bir sürü şey var ibadet var o zaman dua e, ibadet veya burada deriz dua mesela dua ibadete ikiye ayrılır işte ibadet var öyle bir bilmedir Şimdi ala kulli hal dua ibadettir demek sadece duanın ibadet olduğunu sonra birçok şey rivayet var aynı hal haccı arafa değilse arafattan başka birçok rivayetin olduğu gibi sonra müellif rahimullah devam ediyor yine dua mübarek olduğuna dair ki bu ayet Allahu alem yani benim şu ana kadar anladığım tecrübe ettiğim kadarıyla bundan Kur'an-ı Kerim'de daha nas e, daha net daha böyle güçlü bir ayet yok ki duanın ibadet olduğunu gösterir diyor ki Allah Kur'an'da kâle rabbukum du'uni estecib lekum şimdi Rabbimiz diyor ki bana dua edin ben de ne yapayım duanıza icabet edin innellezine yestekbirûne an ibadeti seyedukulûne cehenneme dâhilin bana ibadetten kibirlenenler bak bana ibadet etmekten kibirlenenler seyedukulûne cehenneme dâhilin seyedukulûne cehenneme dâhilin tabi burada dahirin delilin hakirin de yani delil olarak hakir olarak ne? Cehenneme girdim buradaki dahirin yani delilin veya edillah hakirin tam yani ne demek? delil olarak hakir olarak cehenneme girdim ayetin şimdi siyah sivası ne dedik? önemini beyan ettik doğru mu? siyah sivası bir kelimeyi tayin eder her, hem cümlenin genel manasını ne yapar? tayin eder şimdi diyor ki kâle rabbukum udûni esteciblekum Allah diyor ki bana dua edin duanızı kabul edeyim bana ibadetten yüz çevirenler cehenneme girecek bana neden yüz çevirenler aslında bu? duada anladın nasıl siyah nasıl geliyor Rabbimiz dedi ki bana dua edin ben de şimdi dua edin duanıza icabet edeyim bana dua bana ibadetten yani duadan kibirlenenler cehenneme girecekler çünkü bana ibadetten kibirlenenler cehenneme gireceklerin neyin mukabilinde söyledi bana dua edin ki duanızı kabul edin ki etmezseniz yani bana e, dua etmezseniz yani ibadet etmezseniz şimdi kendisi ibadet eder Allah'ın olacak Sevdikolun ve cehennem o yüzden bu ayetin hepsi dua nedir ahir bu ibadet çeşitlerinden 13 tane sahibidir bunlardan ilki İslam, iman, İslam'dan sonra bunlardan ilki nedir? Havf, şey, dua bunları anlattık değil mi? aslında bir iki tane masrada hem bu masrayı anlattık hem içinden bazı faydalar anlattık şimdi ders uzayacak diye şey korkuyorum bu da bırakalım bırakalım inşallah ikinci birincisi hangisi akı ibadet çeşidi önemli elbisinin ilk ibadet çeşidi hangisi dua tamam yani burada iman bir ibadettir İslam bir ibadettir ihsan bir ibadettir ama bunlar bir türlü bir değerdir o yüzden bunları bir iki üç diye değil onlardan sonra zikreti dua havf vesaire onlar, onlardan itibaren bir diye sayıyoruz tamam çünkü ne dedik derslerde bütün bu ibadetler iman ihsan iman ihsana demek tamam o yüzden dua çeşitlerinden şey ibadet çeşitlerinden bir tanesini anlattık o da ne ahi? dua bunun gereğini söylediğini ölmüş Allah duanın ibadet olduğunu Allah'tan gayetini yapamayacağım neydi bunlar bu deliller mescitler Allah'ındır Allah'la beraber hangi bir kişiye ne yapmayın ibadet etmeyin yine başka bir ayet men yedulma Allah ilahen ahir la burhane lehu bihi hakkında bir delil olmadığı halde kim Allah'la beraber başka bir ilaha dua ederse فإنما حسابه عند ربه onun hesabı Rabbi katındadır innehu la yuflihul kafirun kafirler ne olur muhakkak kafirler felaha ermezler tamam mı? sonra başka bir buna başka bir yeri olarak hadis etti neydi dua muhul ibadet dua ibadetin ne? muhulur yani beynidir, özüdür yani bu tür şeyler olur dedik ki bu lafzen zayıf manen sahih bunu beyan ettik başka bir ayet daha قال ربكم الأولي استجب لكم استجب لكم Rabbiniz dedi ki bana dua edin şimdi duanızı kabul edin İnnellezin yestekbirun an ibadeti bana ibadet etmekten kibirlenenler kibirlenenler büyüklenenler sevdikulun cehenneme dahil delil olarak cehenneme ne yapacaklar girecekler o zaman burada müellif 13 tane ibadet çeşitlerinden ilki olan duayı belirlendir biz de bunları anlatacak ikinci olarak müellif neyi anlatacak el-havf korku ikinci ibadet çeşidi korku bunu da inşallah derinliğini zikredip müellif ve belirli bir tarifler düşeceğiz şerhler düşeceğiz inşallah aynı günkü yaptığımız gibi devam edeceğiz o zaman önümüzdeki hafta ikinci ibadet çeşidi olan korkuya devam ediyoruz Allah'ın alem sallallahu aleyhi